Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhisalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Tunisbi va tunji jang ushqoni. Jang pelkiga tunji bo'lib o't yoqquvchi mushriklar tomonidan Aswad ibn Abdul Asad maqsumi bo'ldi. U mijozi qo'pol, badqiliq odam edi. U jang maydoniga Allahqa əhdi bermanki, çoxum ulanın kölüdün su içmən, yoki uni bulg'ayman va yoki shuning uchun o'laman deb sakrab maydonga tushdi. U maydonga tushib edi. Musulmonlar tarafidan Hamza ibn Abdumutallab radhiyallohu anhu maydonga tushdi. Ikkaylam bir-biriga qilish urishdi-da, Hamza bir uribla uning bir pochiqini uzib atdi. Shuning bilan Asvad o'ngdisiga yiqilib tushdi. Uning kesilgan putidan jirt-jirt qon chachirmoqda او یکلگان اورن کلدن خیلی یرخ باسما برق او قسم نه اورلاش چن شپتلق بولب املب کل طرف که از نعات. لیکن همزه اونو قلاب کلب کل نه اشته دخلش لود. یک میک ایلشش. اسود ابن عبدالاسد نه اولترلشی اوت ایلش آلت دو ترگان جنگ پلیگی چخ مخچخت. شنوم بلن قریش جوان دزدردن 3 میدانگو چپ کرد Onların əmmisi bir aylıq kişilər olub, Ütbə, onun qerindişi Şeybə və Ütbənin oğlu Vəlid qatarlıqlar idi. Onlar səbdən etilib çıxıb yekmiyek ilişini tələb qaldı. Bu çağda onlara ənsar yaşlardan üç yigit, Əvf, Muavviz, Arisinin iki oğlu və Abdullah ibn Ravaha raziyallahu anhumalar meydanğa düşkən idi. Müşriklər tərəfdən düşkənlər, "Sizlər kim bolusizlar?" deyə soruşdu. musulmonlar tarafdan chiqqanlar ansar yigitlarimiz deb javob bergaydi ular yaraysizlar loyoqatlik tang tushlar ekansizlar afsuski biz sizlar bilan urushmoqchi emasmiz bizga qurayishlardan chiqsin dedi o'ng'ichi ularning e'lonchilari ey muhammad bizga qurayishdan odam chiqargin bizga o'zimizdan tang tushlarimizni chiqirib bergin deb cho'qqon ko'tirishdi shunga payg'ambar alayhissalotu vassalam ey abu ubayda ibn oris tur ey hamza tur ey ali tur dedi ular sabdan ayrilib mushriklarning oldiga yiqillab beruvdi mushrik taraf sizlar kim bo'lsizlar deb so'radi musulmonlar o'zlarini tanishtiruvdi ular yaraysizlar hamda layoqatli taqdimotga chiqibsizlar deyishdi de ko'zni yumib ochqicha tutishib ketishdi abu ubayda roziyallohu anhu u hammadan peshqadam yashangan kishi edi o'tba ibn robiya bilan tutishdi hamza roziyallohu anhu shayba bilan tutishdi ali roziyallohu anhu valid ibn o'tba bilan tutishdi hamza bilan ali o'z raqiblariga omonni zamonga bermay qilish urib birdamdili yer tishlatdi ammo ubayda roziyallohu anhu raqibi o'tba bilan qattiq elishib har ikkisi bir birini eg'ri yorlandirib olsinib ketdi shunga hamza bilan ali roziyallohu anhu o'tpaga hujum qilib uni jahannamga uzatdi ondin ubayda roziyallohu anhuni ko'tirib maydondan qaytib kirdi uning bir puti uzvitilgan edi u badr urushi oyoqlashib 15 besh kundan keyin musulmonlar madinaga qaytishda sapro degan yerga kelganda o'lib ketdi u shuninggacha bir ig'izmi dard alam shikoyat qilmagan edi ali roziyallohu anhu qasam qilgan holda Mu'minlər və küffarlardan ibarət bu iki firqə Parvardigarı toğrusida munozirlashdi. Sura Hajj 19-oyatning bir qismi degan oyat shular haqida nozil bo'lgan deydi. Bu bir maydon yakma-yak elishning natijasi mushriklarga nisbatan talopatlik boshlanish bo'ldi. Ular eng oxiri Mayr chavandozlardan va Qobil qo'mondonlardan biraqla 3 kishidan ayrilib qoldi. Shung ular g'azab o'tida yondi. va musulmonlarga keng ko'lamda umumiy hujum qo'zg'adi. Ammo musulmonlar Alloh taologa sig'inib, yardım va madad tilab, o'z o'rinlaridan qo'zg'almay, mudofiada turib dushmanni eg'ir talafot kuchiratdi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam qo'shinning saflarini radga selib, jang maydoniga oid talablarni o'tirg'i qo'yib bo'lib, qo'mondonlik uyiga qaytgandan beri Alloh taolaning uningga va'da qilgan yordam va nusratlarini tilashga boshladi. o iltijo qilib ey alloh manga va'da qilgan yordamingni nozil qilgin ey alloh man seningdan o'z va'dangni ishga oshirishingni tilayman deydi hatto iltijoga g'ariq bo'lib ketganlikdan o'shnisdiki ridomi tushib ketdi abu bakr roziyallohu anhu ridoni yerdan ilib yepindirib qo'yib ey rasululloh endi bo'ldi qilg'in alloh taologa ko'p iltijo qilding dedi alloh taolo o'zining farishtalariga vahiy qilib Mən sizlə bilən billə, müminlərini uruş meydanında sabatlı qılanlar. Kuffarlarının dillərə qorxunuş salımən. Sürə Enfal 12-ci bir qismi dedi və Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamğa vəhiy qılıb, mən sizlərə arqama arqa düşüdüyən мың pəriştə bilən yardım vermən dedi. Şu an Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam gözünü yumub bir qanç dəqiqə sükut çömdü. Ondan beşini götürüb xuş "Ey Əbu Bəkr, mana jibril chang to'zon o'riltib kelyotidi dedi ibn sah rahimullohning rivoyatida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam abu bakr roziyallohu anhuga xushxabar ey abu bakri allohni yordami keldi mana jibril tulparni choptirib chang to'zonlarni o'riltib kelyotidi dedi Ondan kapidan savudni qo'shlab kiyib, mushriklar to'pi mag'lub qilinadi, orqa qarab qochadi. Sura Qamar 45 oyat dega sakrab chiqdi va yerdan bir siqim shiqil to'pini ilib qurayishlarga qortib olloh qarqig'oy deb otgan edi ko'z burun quloqlarga to'pi kirmagan bir mushrik qolmadi alloh taolo bu vaqtda ey muhammad bir siqim to'pini mushriklarga otqaningda sen otmading balki amalda uni mushriklarning ko'zlariga olloh otdi sura anfal 17 oyat dedi qaytirma hujum payg'ambar alayhissalotu vassalam qo'shiniga qaytirib hujumga o'tish buyrug'ini chiqarganda mushriklarning ayvisi allaqachon bo'shab hujum qilish qizg'inligi yo'qolgan edi shunga payg'ambar alayhissalotu vassalamning bu tadbirining musulmonlarning jang maydonida ustunligini egilishga naayati zo'r roli bo'ldi chunki ular hujumga o'tish buyrug'ini topshirib olgan hamon shundoq dahshat yuqori jasorat bilan hujum qo'zg'adiki dushman saflarini o'ngtay to'ngtay qilib ularni to'qay qilishga boshildi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ustiga qush savut kiyib to'liq toshgan ishonch va ullik ovozda mushriklar to'pi mag'lub qilinadi va cho'qim chekindiriladi deb qo'mondonlik uyidan etilib chiqqanligi qo'shinning jangovorligini asilab oshiryapti natijada musulmonlar yo'l vostak etilib jasorat bilan jang qildi va farishtalar muhamdamga keldi ibn saidning ikroma roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda shu kuni ba'zi odamlarning kollasi uzilib tushyapti kimning qo'lida o'ltirilganligini bilgil bo'lmaydi yana ba'zilarning qo'li kesilib ketadi kimning qilich tutqanligini bilgil bo'lmaydi deyilgan ibn abbos roziyallohu anhu mundoq degan bir chog'da musulmonlardan bir kishi oldida qechib ketayotgan bir mushrikni qo'llab ketayotadi pushtim tut usti tarafdan qamchining urilgan ovozi va bir otliqning dirchuh dir chu degan ovozni angladi qarisa iliq mushrik oldida o'lik yotqudek bu kishi kelib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ahvolni so'zlab beruvdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam rost aysan ashula uchinchi osmonning yordamchi qo'shinlari dedi abu davud mazni roziyallohu anhu mundoq degan shu kuni man bir mushrikni qo'llab ketayotgandim qilichni uning urib bo'g'icha uning beshi yerga tushib qoldi Mən onu başqalar öldürgən çığı dəbdümən. Şu əsnada ənsarlardan bir kişi Abbas ibn Abdümüttəlib Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamın tağısını əsir elib gəldi. Abbas Əzbrayxuda meni bir kişi əsir almadı. Meni nəhayət esil, çilən toruq atqı meni vağan, bəstilik, havul, çıray vəsli kilişkən bir kişi əsir ağan. O adam hazır görünməydi, deydi. Ənsari, ey Rasulullah, onu mən əsir aldım, deydi. payg'ambar alayhissalotu vassalam uningga jim tur sanga olloh katta farishtalar bilan yordam bergan gap dedi iblis jang maydonidan chekindi iblis farishtalarning mushriklarga zarba berayotganligini ko'rib u yuqorida aytganimizdek so'roqqa ibn malik jui shumiyning siyoqida kelib to hozirgacha mushriklar sepidan ayrilmagan edi kayniga yondi va asta sug'urilib chiqib tikiyotmoqchi bo'ldi bu chog'da uning g'oris ibn isham uni aqiq so'raqa deb o'ylab eslavagan edi u arisning majziga qattiq bir mush urib yiqitvatdi va olmon talmon qechishga boshladi buni ko'rgan mushriklar naga ey so'raqa sen bizga boshpanoh bo'laman va boshdan oxirigacha ayrilmayman deganding'u deb to'lashgan edi iblis man sizlar ko'mgan ishlarni ko'ryotiman man ollohdan qo'rqaman allohning azobi nihoyat qattiq deguncha qichib dengiz soyili tarafga g'oyib bo'ldi Faciəlik məğlubiyyət. Müşriklərin səblərdə parçalanış və yemiriliş əlamətləri görülüşə başladı. Ular müsəlmanların şiddətli hücumu aldıda bərdaşlıq verə bilmədi. Uruş axırlaşay deyə qalğan idi. Müşriklər topu tərəf-tərəfə cinni elib tikib itişə başladı. Müsəlmanlar onların kəyindən qovlab yürüb, təslim boğanlarını əsir elib, qarşılıq göstərdiklərini öldürüb, axırı təl töküs məğlub qaldı. Abu Jahlning mag'lubiyatga tanbamay janjakli bilan chang turganligi. Ammo bu qitimqi urushning bosh jinoyatchisi cho'ng tog'ut Abu Jahl ibn Hisham o'z qo'shinining saflaridagi yemirilish va patparaqchilik alomatlarini ko'rib, bu xil foydasiz iqimning oldini olmoqchi bo'ldi. U hadab qo'shinni ilhomlantirib ularga buyruq tushirdi va Suraqaning xoinligi sizlarni umidsizlantirmasin. u degan Muhammad bilan oldin kelishib olgan planliq suiqasd, shayba o'tba va validlarning o'ltirilganligidan o'diqib ketmanglar ular oldirab ketdi lat va uzzo bilan qasam qilamanki biz ularni arg'amcha tanalar bilan bog'lab elib ketishimiz kerak hech qaysinglar ulardan bir odam o'ltiribla bo'ldi qilmanglar ularni asir elanglar biz ularga yomonlikning oqibatini rosa bir tonitib qo'yaylik deydi lekin uning mug'ambirligining haqiqiy abdi bashirisi tezla oshkorlanib qoldi uzoq o'tmay ularning chaplari musulmonlarning shiddatli hujumi oldida parchalanishga boshladi va ularning to'pida patparaqchilik yuz berdi shundoq uning endi faqat bir qancha mushriklar qilib qolgan bo'lib ular uning atrofiga qilish nayzlar bilan mustahkam bir qo'rg'on shakllantirgan edi lekin musulmonlarning shiddatli hujumining bahayvat do'lqini oldida bu qo'rg'onlarmi buzib etildi va nayzi qilish to'saqlarimi pochoqlab tashlandi dal mushu bu qanxur jallat top arasida oq to'gidek ichilib qoldi. Musulmonlar uning ot ustida chep yurgunini cheliqtirdi. Valanki, o'lim ikki ansari azimatning qo'li bilan uningga yiqilishga intizor edi. Abu jaylning o'ltirilishi abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu mundaq degan. Badr kuni men sabtda turib otatdim. Shunda qarasam o'ng yinimda bir, so'l yinimda bir ikki ansar yigit paydo bo'ldi. Goya mən bulağı işenmey qaldım. Ulanın biri yeni birden yoşurğanda qılıb. ''Ey tağa, mağa Əbu Cəhil digeni körüstüb qoğan bolsanız, dedi. Men onunla, balam, onu nemi qılsən, desəm. O, anlışımca, o Resulullah'a qatlıq ərziyet qağan ikendoq. Xəb, bugün onu körüplü qalıdğan bolsam, ikimizden biri ölüm şarabını tetimiğice, onu qaçırıb qoymayman, dedi. Men bu yigitnin cəsarətik rastılığı əcəbləndim. Şundaq turatdım, meni yana biri noqidi va oldinqiga o'xshash bir gapni dedi. Uzoq o'tmay Abu Jahlning dushman to'pi ichida o'ng solga qatrab yurganligini ko'rdim-da, eliqi ikki yigitga: "Ko'rdinglarmi? Ana ovu sizlar izdemoqchi bo'lgan odam shu" deb Abu Jahlni ko'rsatib qo'ydi. Shuning bilan ular qilichlarini o'ynatib, Abu Jahl botirabga ushqandek yurib ketdi va arshkaylan uningga tanglik qilish urib yiqitdi. Ondan qaytib kelib payg'ambar alayhisolatu vasallamga ma'lum qilishdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam uni qaysonlar o'ltirdinglar deb so'rgan edi. Har ikkisi ey Rasululloh, men o'ltirdim deyishdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ikkinglar tan qilish urdinglarmi ya deb so'radi. Ular yo'q deyishdi. Bu chaqda payg'ambar alayhisolatu vasallam ularning qilishlariga qarab, ikkinglar tan uribsizlar dedi va urushdan keyin abu jahldan o'lja ilingan narsalarni muoz ibn amur ibn jamoqqa buyurib berdi chunki ularning yana biri keyin jang davomida shehid bo'lib ketgan edi urush oxirlashgandan keyin payg'ambar alayhissalotu vassalam abu jahlning qandoq bo'lganligi kim qarab boqadi dedi shuni bilan kishilar uni izlab tarab tarab kutardi bir chog'da uni abdulloh ibn masud roziyallohu anhu tepib oldi Halbuki u oxirgi nafslarda jon talashayotdi. Shuning bilan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu uning gajkisiga dastlab qo'li bilan uning soqolidan tutib turib, "Xo'p bo'ldimi, ey Xudoning dushmani?" degan edi. Abu Jahl, "Nimaga xo'p bo'ladi?" Sizlar mendan katta odamni o'ltirganmi? yoki sizlar o'ltirgan odamdan katta kim bor dedimi rivoyat qiluvchining esida yo'q dedi va yana Kaşki meni dehqondan g'ayr akbirasi o'ltirishchi dedi. U yana birdan to'xtagandan keyin "Eta, bugun oxirgi hisobda kim g'alaba qildi?" deb so'radi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kim g'alaba qiladi? Alloh va Allohning payg'ambar g'alaba qildi, albatta, deb javob berdi. U Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ga "Ey podichi bola, sen mushu fursatga haqiqatan tasdiq erishding, ha?" dedi. Əslində Abdullah ibn Məsud rəziyallahu anhu Məkkədə icarəyə qoyub qatdı. Abdullah ibn Məsud rəziyallahu anhu bilan Abu Cahil arasında yuqorqi savol-javoblar bo'lib o'tgandan keyin u qilish bilan Abu Cahilning beshini uzib oldi va uni soqolidan ko'tarib payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldiga olib kelib "Ey Rasululloh, mana bu Allohning dushmani Abu Cahil ibn Hishamning kallasi" deb yerga tashlagan edi payg'ambar alayhisolatu vasallam. Allah yakiganıdır. Onundan başka hiç ilah yoktur. Deb üç qitim takrorladi. Ondan teşekkür etib Allahu akbar. Güzel medya va hamd sanala Allah xosdir. O va'dasini ishga oshirdi. O bandisiga yordam berdi. Ko'p qo'shinni o'z yolg'iz mag'lub qildi. Yur, uni menga ko'rsatgin dedi. Shuning bilan men payg'ambar alayhisolatu vassalam bilan birga berib, uni ko'rsatib edim. Payg'ambar alayhisolatu vassalam bu ablag' mush ummatning fir'avni edi dedi mag'lubiyatning xavri makkaga yetib keldi mushriklar jang maydonidan titrab ketgan podidek intayin chuvalchaq va tartibsiz oldi qochgan edi ular cho'nqur o'ymonliq yoki tog' jilg'ilariga qarab aql o'shini yo'qotgan holda jang maydonidan goyida to'plashib goyida patparaq bo'lib janub tarafga qochdi ular numusdan makkaga qandoq kirishni bilmaydi ibn issiq rahimulloh mundoq deydi qurayshlarning mag'lubiyat xabarini makkaga tunji bo'lib eb kirgan kishi haysimon ibn abdulloh xo'zami bo'ldi u makkaga kirvidi kishilar yig'ilib kaynodikilar qani deb so'rashdi haysimon intayin osirg'an oldi ular yo'q o'tba ibn robiya shayba ibn robiya abul hakam ibn hisham umayya ibn Xalabla öldürüldü, deb Quraysh qatillaridan bir qancha kishini tilga oldi. Aysimon Quraysh qotillaridan Badrda o'ltirilganlarni Qaloni o'ldirildi, Qustoni asri ilib ketildi deb bir-birlab sanab belgili turvidi Safvan ibn Umayya. U bu chaqda Kabaning hijr tarafida o'ltiradi. Azbiroy Xudo, bu aqldan adashib qopti. Uningdan meni so'rab yiqinglar, dedi. Kishilar uningdan Safvan ibn Umayya qandoq bo'ldi? deb so'raydi ey simon ana saffon degan o hijrda o'ltirmamdi olloh bilan qasam qilamanki man uning odisi va qarindishining o'ltirilganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim deb saffonni sagitib qo'ydi abu rofiy roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalotu vassalomning gardisi mundoq degan man aslida abbos ibn abdumutallibning quli chakri edi bizning oilaga islom qilib burunlar nur chashqan edi abbos ummul fazli va man oldinburun musulmon bo'lgan edik biroq abbos o'zining musulmon bo'lganligini yo'shirib kelyotadi badr urushida abbosning qarindishi abu lahab urushga chiqmay makkada qolgan edi u haysimon ib kelgan xabarni anglab yer bilan tang bo'lib ketdi va qattiq xo'rliq his qilib o'zini qo'g'daydigan yer topolmay qoldi biz ko'nglimizda xushal bo'ldik kuch quvvat va sharaf his qildik man tinim ojiz bir qul bo'lib Faqat oyoqchilik o'nur bilan shug'ullandim. Man uni zamzam bulqining yenidagi bir hujurda o'yib sifatlaydim. Alloh bilan qasamki, man shu kuni o'sha hujurda o'z hunarim bilan mashg'ul edim. Yenimda Ummul Fazli Abbosning ayoli o'ltiradi. Ikkimiz hali xabar ustida paranglashib o'ltirardik. Ushtum tut Abu Lahab intayin g'amkin holda eg'ir qadamlar bilan paypaslab keldi va hujurning oldida o'ltirdi. Man hujurning ichida uning keyindil o'ltirib o'tirdim. Aşı ابن kişiler onunla. Mana Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdumuttalib qaytib kepti deyishdi. Abu Lahab dastlabda o'rnidan turib, "O, bu yoqqa kel o'g'lim. Jazm qilmanki, sen haqiqatan yaxshi xabar ib kelding" dedi. Shuning bilan Abu Sufyan ibn Haris Abu Lahabning yeniga kelib o'ltirdi. Odamlar sanjaq-sanjaq bo'lib atrofda o'rib turadi. Abu Lahab uningga "Ey qarindishimning o'g'li, shu odamlarning ahvoli qanday bo'lib ketdi?" Ma aynan bir so'zlab bagina, dedi. Abu Sofyan qandoq bo'ladi? Biz ularga avval qo'l soldik. Orqadan bo'lanmay dumbimizni tutib edik. Ular xohlagancha chepib, xohlagancha asir oldi. Alloh bilan qasamki, men shundoqdimi gunohni hargiz o'z odamlarimga qo'ymayman. Chunki biz osmonning qahrida chilan to'riq otlog'i minib olgan oq to'lliq yo'chinli odamlar bilan urushdik. Ularga hech narsa kor qilmaydi ekan, dedi. abu rafiya roziyallohu anhu mundoq deydi gap mush yerga kelganda man hujurning pardasini o'rib turib azbiroy xudo ashula cho'qim farishtalar dedim abu lahab qo'lini shiltib enkimga qattiq birini urdi shuning bilan man uningga etildim u meni ko'tirib yerga otdi ondan ostiq besivilib o'rg'il turdi uningga kuchim yetmadi bu chog'da ummul fazli o'rnidan turib hujurning yog'ochlaridan bir baldoqni qo'lga oldida uning bilan abu lahabning beshig'i urib uni yaralandirdi va uni xo'jayini yo'qda bo'zaq qilmoqchimisan deb izo yog'dirdi shuning bilan abu lahab beshini tutgan holda o'sal ahvolga tushib qaytib ketdi alloh bilan qasamki u shuningdan yetti sakkiz kun keyin adas kesiliga mubtalo bo'lib o'ldi adas kesili arablar shumpal oladigan bir xil qabih jarohat kesili edi uni avlodlarmi tashlayapti Hatta onun ölüki şöpeti üç gün turup kaldı. Ahir bulmay kişiler onu ölgen yerige yakın bir cayga uğrek kolap, tayak tokmakla bilen ittirip, taş kesekler bilen kömüvetti. Mekkilikler Bedircan meydanındaki paciyelik mağlubiyet xəvarini manımışında xorluq və qayğı ələm işçidə anlıdı və bu iş ulağı indayın eğir gəldi. Hətta ula musulmanlarının xuşal bob ketməsligi üçün ölüklərgi yığılaşını va marsiya o'qishni chekladi hammadan qiziq bo'lg'ini shuki makkilik asvat ibn mutallib degan kishining uch o'g'lini hammasi badrda o'ltirilgan edi uning o'g'illariga yig'lab marsiya o'qib ko'nglidagi hasratini yenikil tuvag'isi keladi uning ustiga u ko'zi ko'r kishi edi bir kechasi u bir xotinning yig'i ovozini oldida chaqirg'an darhol berib yig'lashga ruxsat qilinibdimi o'qib kelgin Məmmə oğlum Əbu Həkim üçün yığılıb alay. Mənim içi bağrım küyüb kül bub getdi, dedi. Şunun bilan çakar berib, o degan yoxab yo'qolib ketgan şunun qı yığılav yetibdi, deb kelib edi. Asvat o'zini tutib ololmay bulduqlab yig'lab ketdi va bunu marsiyani o'qidi. Tögan ozg'onga yig'lamsan, o'zingni qilib bidor. Tögi emas badriga yig'lash kerak, zar zar. bani hayis va mahsum abu valid jamati badrni bo'ldi halok ular emasmidi zardor yig'lashga kerak bo'lsa yig'lang siz o'qaylimg'a horisga o'qib marsiya ish izdirni qilib izhor hammaga yig'lash kerak nomini qilib tasmi bo'libmi abul hakam tangdossiz edi zinhor ulardan keyin bu dunyoga xo'ja bo'ldi yuchun allar agar bo'lmasa badri bular bo'lmas edi sardor g'alba qavri madinaga yetib keldi urush g'albilik oyoqlashgandan keyin payg'ambar alayhissalotu vassalam madina xalqiga oldin xushxabar yetkazish uchun ikki xabarchini yo'lga soldi ularning biri abdulloh ibn varaqa roziyallohu anhu madinaning yuqori tarpiga yana biri zayd ibn oriz roziyallohu anhu madinaning tuan tarpiga avatilgan edi bu ikki xabarchi madinaga kelgicha yahudilar va munofiqlar o'zaro eg'iz burun yolishib fitni ig'vo tarqitib madinda eg'ir ansizlik paydo qilgan edi hatto ular hech qandaq asossilar muhammad o'ltirilibdimish degan shum xabarni tarqatdi bir munofiq zayd ibn oriz roziyallohu anhuning payg'ambar alayhissalotu vassalamning qasva degan to'gisiga minib yiroqdan kelayotganligini ko'rib man demidimmi muhammad cho'qim o'libdi mana ovi uning biz biladigan to'gisi usti zayd ibn oris qo'rqindin nima deyarini bilolmay ro'yi sunuq beshi tuvan kelyotmamdu dedi elchilar yetib keluvdi musulmonlar ularni orqa elib elib xushxabarni kayni kayindin anglashga boshladi anglag'anlar anglamaganlarga yetkazadi oxiri ularning ko'ngli tindi jamoat shodxo'ramliqqa cho'mdi madina ko'chalarining hamma yerida takbir va taksin sadosi yangradi Мәдинеде қалған мұсылманларның вәкілдері тәшкілініп, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның ғалбісіне тәбрикләш үшін Бәдр жолға қарап атланды. Осама разияллаһу анһу мындақ деген: "Біз Расул акрам саллаллаһу алейхи ва салламның Осман ибн Аффандагы қызы Руқияны дәпні қылатқанда елқы құш хабарын аңладық. Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллам meni osmon bilan birga qizi ruqiyaning kesiliga qarashga qoldirgan edi musulmonlar qo'shuni madinaga qarab yo'lga chiqdi jang oxirlashgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam badrda uch kun turib to'rtinchi kuni attigan qo'zg'almoqchi bo'luvdi yo'lga chiqish oldida qo'shin ichida g'animat to'g'riliq ixtilof yuz berdi bu ixtilof borgan sir kuchaygila turdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shiniga qo'llaridagi barliq g'animatlarni umumga topshirib berishga buyruq tushirgan edi ular payg'ambar alayhissalotu vassalamning deginda qoldi ondin bu haqda vahiy nozil bo'ldi obada ibn sobit roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda mundoq deyilgan biz payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan badr urushiga chiqdik ikki taraf keskin elishdiq oxiri alloh taolo dushmanni mag'lub qilib berdi Bu çağda bir bölük kişiler düşmanını qoğlap zərbi bir işki kirishdi. Yeni bir bölük kişiler düşman taşlap qochgan mal mülüklərini va o'ltirilganlarning qurol-yaroqlarini elishga boshladi. 3-chi bir turkumdagilar payg'ambar alayhisolatu vasallamning yenidan ayrılmay, onu düşmanının tüyüksüz hücumudun qo'g'didi. Hatta bir çağda kashf kirib hammaylan jam bo'lib edi. G'animat o'ljilarni yig'ib to'plaganlar. G'animatni biz yıxıp cho'g'lidoq. buningda boshqalarning haqqi yo'q deyishdi dushmanni qo'llab chiqib ketganlar g'animatga biz eng haqliq chunki dushmanni biz chekindirdik boshqalarning tayyor g'ayir bo'lilishi durust emas deyishdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qo'g'dab turganlar biz rasulullohga dushman tuyuqsiz qo'l silishdan ansirab bu yerda qolgan deyishdi dal mushu chog'da olloh vahiy nozil qildi ey muhammad sahobalarning g'animatlarni qandoq taqsim qilish to'g'riliq sandan so'rashidi ularga aytqinki g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish allohga va uning payg'ambariga xosdir allohdan qo'rqinglar ixtilof qilishmay ittifoq bo'lib oranglarni tuzanglar agar sizlar mo'min bo'lsanglar allohga va allohning payg'ambariga itoat qilinglar sura anfal birinchi oyat dedi shuning bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'animatlarni yig'ib olib musulmonlarga alloh taoloning mushu ko'rsatmasi bo'yicha taqsim qilib berdi badrda uch kun turgandan keyin qo'shin madinaga qarab qo'zg'aldi asrlar yonida yolab birga ilib mengildi va mushriklardan tortib olingan g'animatlarga abdulloh ibn kab roziyallohu anhu mas'ul qilindi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam badr vodisidan chiqib safroi jilg'isidan o'tib safroi bilan Naziya o'ttirishidagi tuzlanlik tushdi va bu yerda g'animatlardan 5 dan 1 ni ayirib olib, mujohidlarga barobar tanshab taqsim qilib berdi. Safroga yetib borganda payg'ambar alayhissalatu vassalam Nazr ibn Harisni o'limga bo'yradi. U bu qitimqi urushda mushriklar qo'shinining alamdori va Quraysh mushriklarining katta bishi bo'lgandan ustiga ilgari islom diniga va payg'ambar alayhissalotu vassalomga intayin eg'ir kulpatlarni yetkazgan va ashaddi dushmanlik qilgan badbaxt edi shuning bilan uni ali ibn abu tolib roziyallohu anhu eb chiqib qilich bilan chepib o'ldirdi ondin yo'lni davomlashtirib erqi zabiya degan joyga yetib kelganda payg'ambar alayhissalotu vassalom qo'shinni to'xtatib o'qba ibn abu muayidni o'limga buyurdi hammaga ma'lumki Алдыңғы бапларда тилгә илинеп өткәнебездәк, Уқба ибн Абу Муайтның пайгамбар алейхиссалату вассаламга кылган арзият күлпәтләре haddi hesabsız idi. Bir günü Peygamber aleyhissalatu vesselam Kabe yeniden namazda secdege baş koyganı da tövgünün poq yenlerini elip gelip onun boynuğa artıp koygan bedbaxt delmişi idi. Yani bir günü belirki potisi bilen Peygamber aleyhissalatu vesselamın gelini bokkan Ebu Bekri tosvanmıgan bolsa payg'ambar alayhissalotu vassalomni o'ltirayotgani tas qolganmi shu malg'un edi payg'ambar alayhissalotu vassalam uni o'limga buyurib edi uni sobit ibn osim roziyallohu anhu o'ltirdi yana bir so'zda ali ibn abu tolib roziyallohu anhu o'ltirgan deyiladi bu ikki mushrikka o'lim jazosi berish lashkari intizom nuqtasidan ilib aytganda to'limiz zo'rur bo'lib qolgan edi chunki ular asrlar qatoridagi ichki asrlar emas balki hozirgi zamon atalg'isi bo'yicha aytgandimi bu qitimqi urushdagi urush jinoyatchilarining eng chong katibashlaridan edi tabrik elchilari payg'ambar alayhissalotu vassalam ravahoga yetib kelganda madinadan payg'ambar alayhissalotu vassalamning g'albisini tabriklash uchun chiqqan musulmonlarning elchilariga yo'liqdi ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchun qizg'in tabrik sadolarini yangratdi Bu çağda Salima ibn Salama radhiyallohu anhu degan sahoba ular bizni nimaga tabriklaytinglar? Biz faqat jonsiz jasaddek paynakvash, xayr-xotin kabi odamlar bilan elishdi xolos degan edi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam kulib soldi va ular degan to'liq qurollangan kuchli qo'shin birodar deb qo'ydi. Ömek azalırdan Üseyd ibn Hüzeyr radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, Allohga shukr, o'sang nusrat ato qildi." va seni xushal qaytib kelishgini es qutdi. Biz seni karvonni to'sg'ali chiqib ketdi deb o'ylabdik. Dushman bilan tutishib qolar demabdik. O'zimni olsam sening dushman bilan qurolliq elishishingni bilsam edim, hargiz ayrilib qolmaydim degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rostaysan dedi. Ondan yo'lni davomlashtirib Madinaga zafar qushqani oldi kirib keldi. Bu chaqda uningdan Madina ichi va sirtidagi dushman kuchlar qo'rqib aymindigan bo'ldi. Mədinə əhalisindən nurgun kişilər özlərinin müsəlman bolğanlığını cəqqaladı. Hətta şu günü Abdullah ibn Übey və onun yan tayaqçıları görünüşdə müsəlman olub qoydu. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Mədinəyə yetib gələn günün ətisi əsirlərmi elib gəlindi. Şunun bilan Peyğəmbər alayhissalatu vesselam ularını sahabelərə tarqıtıb bədi və onlara yaxşı muamilə qilishni tövsiyə qıldı. Bunun bilan sahabelər özü xorma və meyvə-çivilərini yeyib əsrlərə aşinam berib boqdi asrlar masalasi payg'ambar əleyhissalatu vassalam madinaga yetib kelgandan keyin sahobalarga asrlar to'g'risida maslahat soldi abu bakr roziyallohu anhu mundoq dedi: "Ey rasululloh bular o'z tog'larimiz va o'z qavm qarindoshlarimiz menimcha ulardan to'lam ilib qoyuvarsakmikin? u biz uchun bir ubdan mablag' bo'lib qolgudek kuchimizni to'liqlag'udakmiz Bularnımı Allah Teala hidayet kılıp yaxşı adam kılıvız acep emez. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ömer raziyallahu anh'u qarab, sen qanda qaraysan, ey İbn Hattab, deb so'radi. Ömer raziyallahu anhu mundaq deydi. Şunun bilan men turib, ey Rasulullah, Allah bilan qasamki, men Abu Bakrni qarmayman. Men shunda qaraymanki, menga palonni begin, u o'zimning yaqin bir tuqqani edi. Uni o'zim o'ltiray. Әлігі Оқайыл ибн Әбі Талыбны бәген, оны Әлі өлтірсін. Әмзіге оның қеріндішіні бәген, оны Әмзі өлтірсін. Шында қығанда андын Аллахның алдыда біздің ділімізді мүшіріклер қарта қылчы yol қойыш мәвжид әмәслігі сыпатланады. Оның үстігі бұланың әммісі дегідек қатты баш әмәлдарлар вә алды пәс, от қойрықла деді. Шындақтыма Рәсіл Әкрам салаллахи алейхи вәссәләм Әбу Бәкір разияллаху анхуның пікірге майыл болып, Mening fikrimni qo'llamadi va ularni to'lam to'ltib oldi. Hadis etgan payg'ambar alayhisolatu vassalamning qishig'i bosim, u Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan yig'lab o'tibdi. Men ey Rasululloh, ikkinglar nimishga yig'laysizlar? Menga aytib beringlar, yig'lig'idek ish bo'lsa, men mi yig'laman? Yig'i topamsam ko'zimni yig'i zo'rlaman desam, payg'ambar alayhisolatu vassalam Маңа ашу сабдашларың асырлардан төлем ағаллығы сәбәбден көрсетілген көрінішлер үшін йығлаймыз. Маңа оланың азап қылынып атқалығы мұшы дарақтың еқін ерді көрсетілді деді. Бу vaqtda Alloh taolo tuvandagi oyatni nozil qildi. Payg'ambarlar zaminda dushmanni ko'proq o'ldirmay turib, ya'ni mushriklarning hayvosini yo'qitib, islomga quvvat bermay turib, asrlardan fidya elish loyiq emas edi. Ey mu'minlar, Sizlar fidya ilish bilan dunyo manfaatini ko'zlaysizlar. Alloh sizlarga oxiratni, yana oxiratning savobini tilaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Allohning ochiq cheklanmagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azalisi bo'lmasa edi, asrlardan fidya olganliginglar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'ladinglar. Sur Anfal 67-68 oyatlar. Bu oyatda tilga ilingan Allohning hukmi azalisi Allah Taala'nın andın onlarını ihsan qilish yuzisini qo'yib beringlar. Sura Muhammad 4-oyatning bir qismi degan so'zidagi hukm edi. Buningda asrlardan fidya olishga ruxsat bor edi. Shung ular azobga duchor qilinmadi. Faqat topa malomatga yo'liqdi. Chunki ular ziminda mushriklarni ko'proq o'ltirib, ularning hayvisini yerga urmay turib, mushriklarni asr elishga kirishib ketdi. Ondan ular yana bu jinoyatchi unsurlardan pidya elishni ravo ko'rdi. Halbuki bular faqat urush asirlarla emas, balki hozirgi zamon atalg'usi bilan esaq urush jinoyatchilarining katiboshlar edi. Bundaqlarni hozirgi zamon urush qonunimi qat'iy sotlaydi va jazolaydi. Bularga ko'pincha Allohda o'lim jazosi beriladi yoki umrlik qamoq jazosiga hukm qilinadi, albatta. demak oxirgi kengash natijasi Ebu Bekir raziyallahu anhu'nun rayıqı karar tapdı. Oladın fidye elip koyu etti. Fidye mektarı 4 min derhem bilen 3 min orlig'ida bo'ldi eng En tüven boğanda 1000 derhem boldu. Mekkilikler xat yazılaydı. shunga asrlar ichidan to'lam to'lashga iqtisadi yetmaydiganlar madinaliklarning balalarından 4 o'smirga xat yazış va o'qishni kışını o'rgatgandan keyin qo'yib itildi. Шуның белән биллә пайгамбар алейхиссалату вассалам yana bir qancha asrga alohida kechirim iltifot qilib to'lamsiz qo'yyapti ularni ichida mutallib ibn antab sayfi ibn abi rifoa va uhud urushida yana asrga tushib o'limga buyurilgan abul izza juma ala muboid payg'ambar alayhissalotu vassalam yana kuyovli obul ostin zaynabning yo'lini bo'shtib qo'yish sharti bilan to'lamni kechirim qildi zaynab roziyallohu anha erining fidya haqqini to'lash uchun ma'lum miqdorda mol-mata avatgan edi. U avatgan mollar ichida to'y kuni uning onasi hadicha roziyallohu anha bo'yniga esib qo'ygan bir tal munchaqmi bor edi. Payg'ambar alayhissalotu vassalam bu munchaqni ko'rib qattiq serildi va sahobalardan Abul Asni fidyasiz qo'yib o'tishni o'tindi. Sahobalar qo'shilgandan keyin uni Zaynabni Madinaga yo'lga selib o'tish sharti bilan qo'yib Шуның белән Абул Хас Мәккәгә берип, Зайнабны юлга силеп атты. Зайнаб хиҗрат кылып чыкты. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Зайд ибн Харис разийаллаһу анһу белән ансарлардан бер адамны Зайнаб разийаллаһу oldiga алдыга чыгартып, силәп бәтни degan yerga berib zaynabni saqlab turinglar u makkadan chiqsa чыкса bo'lib булып kelinglar degan edi ular payg'ambar Пайгамбар алейхиссалату вассаламның дигәндә кылышты ва уны Мәдинәгә иб келди. lekin Zeynep raziyallohu anhaning sabri qiyin ham mushkul bo'lgan edi. Asrlar ichida yana Qurayshlarning yetishgan notig'i Suayl ibn Amr mubayid. Navbat buningga kelganda Umar ibn Xattob raziyallohu anhu: "Ey Rasululloh, menga ruxsat qilgin. Men Suhaylning ikki tishini sug'urib olay. U buningdan keyin ikkinchi bir so'rinda valaqlab sana til tekizib yurmasin" degan edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu talabga qo'shilmadi. Çünki bunda qilish muslaq qılğanlıq, yəni tən cəzası bəgirlik boladdı. Bu Allah Taala'nın qəzəbinə keltirilən iş idi. Şu məzgillərdə yəni Səid ibn Noyman deyilən kişi Məkkəyə ömrə həcciyə bağlan olub, Əbu Sufyan onu tutqun qılıb alğan idi. Əbu Sufyanın bir oğlu Əmr ibn Əbu Sufyan müsəlmanların qolunda əsir idi. Şu müsəlmanlar onu Əmr ibn Əbu Sufyanğa almışdırdı. Qur'on Karimda bu qitimqi urush haqida to'xtalganligi. Shu asnoda bu qitimqi urushni cho'ridigan holda sura Anfal nozil bo'ldi. Bu sura mushu urushga qarta e'lon qilingan ilohiy obzor. Agar mushundaq atash to'g'ri bo'lgan taqdirda bo'lib, odatdagi podshoh va qo'mondonlarning g'albisidan keyin e'lon qilingan bayonot va obzirlardan ko'p farqlanadi. Olayli Alloh taolo bu bayonotida birinchi bo'lib musulmonlarni o'zlarini mukammallashtirishga va kamchiliklarini to'liqlashga tirishsin uchun ularning nazrini o'zlarida saqlanayotgan hali ham sodir bo'layotgan kamchiliklarga va axloqiy masalalarga qaratdi ikkinchi qitim alloh taolo bu qitimqi urushda musulmonlarga iltifot qilgan zo'r g'oyibiy yordam va madadlarni tilga ilib ularga o'zlarining shijoat va jasoratiga ishinib ketib mag'rurlik va takabburlik patqig'i petib qolmaslikqa balki hamma ishda işte alloh taologa tavakkul qilish alloh taologa ibodat qilish va payg'ambar alayhissalotu vassalomga itoat qilishning zarurligiga ogohlantirish badi uningdan keyin musulmonlarga payg'ambar alayhissalotu vassalomning bu qonliq to'qinishga qadam qo'yishdagi yuksak g'oya va ulug'vor nishonlarni bayon qildi hamda ularga jang maydonlarida ustunlikni egallash va nusrat qozonishga sabab bo'ladigan olijanob sifatlar va axloqiy fazilatlarni tunishtirdi uchinchi qadamda mushriklar munofiqlar yahudilar va rejim ostidagi asrlarga xitob qilib noyatda baliq so'z iboralar bilan ularga chiroyli vaz nasihatlarni qildi ularni haqiqatga tan berib va amaliyatiga bo'ysunib tinchlik yo'lini tutishga chaqirdi Arkadan musulmonlar ammasining g'animat to'g'riliq so'z qilib, bu masalaga aloqador prinsip va qonunlarni yo'lga qo'ydi. Ondan islom da'vati urush davriga qadam qo'ygandan keyingi urush va janglarni jaholiyatcha urush va tajovuzchiliklardan farqlantirish musulmonlarda axloq qimmat qarashi va yaxshi ish harakatlarda ulgu bo'lish ro'yini yetildirish va xalq olamga islom dinining faqat quruq nazriya tashviqotila emas balki e'tiqodchilarni o'zi tashabbus qilgan qoida qonun va prinsiplar bilan amaliy tarbiyalaydigan mukammal din ekanligini uqtirish uchun urush va tinchlik davriga jiddiy zarur bo'lgan boshqa qonun nizomlarni bayon qildi va yo'lga qo'ydi oxirida islom davlati tavalligida yashaydigan musulmonlar bilan chegara sirtidagi musulmonlarning o'ttirisini farqlantiradigan islom davlati asosi qonunining qo'shimcha moddalarini bekitib berdi va uni e'lon qildi yana shu yili ya'ni hijriyaning ikkinchi yili ramzon oyida ro'za tutish farz qilindi va fitr sadiqasini ado qilish belgilandi Şundaqla başqa pərz zakatlarının ölçəm əndizləri elan qılındı. Bu sədəq fitri və başqa pərz zakat qatarlıq məcburi və yerim məcburi iqtisadi hökmlərinin yolğa qoyuluşu, ticarət və kəsb qilishga qurbi yetməyən nurgun kəmbig'al muhacirlar və musafirlarning turmush qiyinchiligini yengillatdi. Musulmonlar tarixidagi eng ko'ngillik va qaltis xushallik baxsh etgan unutilg'usiz ishlarning biri ularning badr urushida qo'lga keltirgan g'oyat zo'r g'alabasining orqasidilla shavvol edi yo'lga qo'yilgan zo'r hit xushallig'i bo'ldi bu hit alloh tabarak va taolo musulmonlarning beshig'i nusrat va izzat tojini kiydirgandan keyinla iltifot qilgan eng ma'nilik va xushalxo'ram hid ayin bo'lgan edi musulmonlar alloh taoloning ularga iltifot qilgan ne'matlarga ato qilgan g'alba nusratlarga va ularning munoayitida yod etinglarki o'z vaqtida sizlar makka ziminda osonliq bo'lib bo'zaq qilingan edinglar kishilar yana mushriklarning talontaroj qilishidan qo'rqatmanglar shukur qilishinglar uchun alloh sizlarni madinaga yerlashtirdi badr urushida o'z yardım bilan sizlarni kuchlantirdi sizlarga halol narsalar ya'ni g'animatlarni rizq qilib berdi sura anfal 26 oyat deb alayda tilga olganligiga qattiq suyunib o'ylaridan tortib takbir və təksin sadalarını yanırtıb verib dağdoğluq keyfiyyət içində aşu hit namazını ada qıldı. Davamı bax.